la eposo pre Gilgamesh. Plurain foioin foio in mi audis, pli mal pli supraje, pri la eposo Gilgamesh, cae miam volis producti articolum pri gi. Sed mi decidis fari tio nur, cia mi legis texton pri gi in Brasila revuo. La cialo de la publicigo de tio texto estas, cia peris Brasila, do portugalingva traduco de la eposo. La traducinto estas brasila professoro pri la greca, lingvo ca literaturo, Jacinto Lins Brandão, conata faculo pri classica studoi, o lernis la acadan lingvon nur por fari la traducon. Laula autoro de la revua articolo, di estas bonega, vera heruajo. La traducinto aldonis, post profunda esploro de la afero, multain explicae notoin cae commentoin. La giornalisto informis ancorau, Gilgamesh estas nenor la nomo de eposo, sed ancau la nomo de regio, quiu vivis in la dudecsepa iarcento antau Cristo in Uruk, odiau in Iraco cae ciu estas la protagonisto de la eposo. La heruajoi de la regio cae de lia amico Inkidu estes prescribitae in plurai racontoi, unue in la sumera lingvo, poste in la acada. Circa 1200 a.C. Cristo, la scribisto Sin Leki Unini cunigis cae organizis tiuin racontoin cae scribis ilin coinu forme sur argilae tabuletoi. Tamen, en la unua iartcento anto Cristo, la tabuletoi tute malaperis, cae cun ili tiu historia cae literara tresoro. Parto el ili estis malcovritai unue in 1846 en la ruinoi de Ninevo. Poste aliae reaperis, la plei jussae in 2007 cae 2001, ciuin la traducinto ancao traducis. Ancorau lau la autoro de la articolo, la eposo Gilgamesh estas granda valora literara verco il tiui de Homero cae Shakespeare. Shakespeare, profunde filosofa cae con bela subtila stilo. La regio Gilgamesh estas archetipo de supera hero quo serchas nemortetson. Lia Li estas sen sukcesa sed li akiras sajon. In la eposo estas preskribita e plurtipa dioi vizioi de la regno de la mortintoi luctoi inter homoi e kai dioi la doloro pro perdita amiketso kai monda di luvo citie mi finas la resumon de tio cio legeblas in la articolo pri la eposo. Ne menciindas pluae laudoi pri la traduco, nec la unuae traducita linioi cititae ciel exemplo. Mi sercis in Google cae vidis che in la esperanta Wikipedia estas articolo pri la regio Gilgamesh cae longa articolo pri eposo pri Gilgamesh en la dua trovigia suffice pli da detaloi ol en la revua texto. cae ec resumo, con quelcae citajoi, de dectu tabuletoi. Char vi povos legi tion articolon, mi citas nur quelcae frasoen. Oni conjectas che la Gilgamesh epopeo eble esas la ple malnova poem racconto en la mondo. Citiu epopeo, estes de granda influo sur la literaturo de la Mes Oriento, cae inspiris multain poetoin cae alian artistoin. La temoi de citio classica epopeo estas universalae cae de ciui tempoi. Sen condicia amicetso, timo pro la morto, cae la serciado de sen mortetso. Lasta tempae esploroi ligas la eposon de Gilgamesh alla dectu laboroi de Heraclo, la homologo greca de la Romia hero Herculo. Su la dec unua <clears throat> su dec unua tabuleto trovigas longa racconto pri tiluvo. Ciam la texto estis rivelata anta la societo de Biblia Archeologio in Londono in la jaro 1872, evidentigis che la racconto pri la diluvo similis multe, sed pli detale a la racconto de Noa in la Biblio. Fakte, ciam anto quelca tempo collego mencies la eposon, li emfasis la similetson inter la du racontoi pri la diluvo. Tamen, nur nun mi vidis in la interreto, che estas plurae pagioi, versaine in diversa lingvoi, sed mi nur nulla Portugal lingvain, pritio similezzo. En tre detala texto, la autoro montras la similezzo nenor de la racconto pri la diluvo, sed de plurae partoi de la eposo cae de la geneso. Alia donas concretan exemploen de similezzo de la prescribita diluvo. Dio, in la geneso, dioi, in la eposo, decidis detrui la homaron pro gia malbonezzo cae peco. Viro justa, noa in la geneso, utna pistim in la eposo, ricevis instruon construi archeon in cio celcae electotae homoe cae ciui bestoe povos savisin. Ambau archeioi estis grandegai cae havis nur unu pordon cae almenau unu fenestron. Pluvego covris la teron cae la montoin. Por trovi teron secan, oni sendis birdoin for de la arceo. Inter ili estis unu corvo cae colomboi. Unu in la eposo, tri in la biblio. Post la pluvego, la arceo surterigis sur monto. La monto nomitae in la geneso cae in la eposo distansas no circa quincent kilometroin uno de la alia. Post la diluvu, oni faris offeroin, quivi placis al dio, ala dioi, cae noa, cae utnapishtim, estis benitai. La autora de teo texto defendas la ideon che la Biblio, au almeno la Geneso, estas prima nova o la eposo pri Gilgamesh, Sed multae aliae pens es la malon.